بابی بیست و دوم ایسا باز به سرداران روحانی و پیران قوم رو آورده گفت پادشاهی خدا را با چنین مثل تصویر کردن ممکن است پادشاه پسرش را خاندار کردنی شده بزم برپا می کند و خدمتگارانش را برای دعوت کردنی مهمانان می فرستد. اما دعوت شدگان آمدن نخواستند شاه دیگر خدمتگارانش را فرستاده میگوید رفته به دعوت شدگان گوید که به توی بیایند چون که برزگا و گوساله های بهترین اللکه کشته شدند و همه چیز برای زیافت تیار است لیکن دعوت شدگان به سخنان خدمتگاران اعتبار نداده هر یکی اشان با کار خودشان مشغول می شوند. یک قسمشان به صحراهای خود می روند، قسم دیگرشان به دوکانهای خود، баъзеашон бошад хизматгоронро дошта лату куб мекунанду мекушанд шоҳ ба қаҳру ғазаб омада сарбозонашро назди ин одамкушон мефиристад ки онҳоро нобуд карда шаҳрашонро сӯзонанд ба хизматгоронаш бошад мегӯяд зиёфати тӯй тайёр аст аммо ин даъватшудагон садқаи зиёфатам шаванд ҳоло ба кӯчаҳои серодам раведу чӣ қадар бисьёртар одамонро ёфта тавонед ҳамаашонро таклиф кунед хизматгорон ба кӯчаҳо рафта ҳар касеро ки меёфтанд баду некро фарқ накарда ба тӯйхона ҷамъ меоварданд оқибат тӯйхона пури одам шуд вақте ки шоҳ барои дидани меҳмонон ба тӯйхона медарояд чашмаш ба марде меафтад ки либосаш идона нест эй ҷура муроҷиат мекунад ба ӯ шоҳ чӣ тавр ту ба ин ҷо белибоси идона даромада омадӣ ولی آن مرد چی گفتنش را نمیدانیست. آنگاه شاه به خدمتگارانش فرمان داده میگوید دست و پای این مرد را بسته به تاریکی بیرون پرتاید که در آنجا آدمان از درد دندان به دندان زده گریه میکنند. عیسی سخنانش را خاتمه داده گفت داند که بسیار کسان دعوت شدند لیکن انتخاب شدگان کم هستند он гоҳ фарисеён як тараф ҷамъ шуда нақша кашиданд ки чӣ тавр исоро бо сухан ба дом афтонанд пас онҳо чанд нафар аз шогирдонашон ва аъзоёни ҳизби ҳиродиёнро назди ӯ фиристоданд фиристодашудагон гуфтанд устод мо медонем ки шумо ростқавл ҳастед ва ба мавқеу дараҷаи одамон эътибор надода бехушомадгӯӣ роҳҳои худоро аз рӯи ҳақиқат таълим медиҳед бигӯед ки ба фикри шумо оё раво аст ки мо ба императори рум андозу хироҷ супорем ё не исо ки аз нияти бади онҳо бохабар буд ҷавоб дод ҳой дурӯяҳо чаро маро бадом афтонданӣ ҳастед кани динори андоз месупоридагиатонро ба ман оварда нишон диҳед чӣ онҳо динорро ба исо нишон доданд ва ӯ пурсид дар он акс ва номи киро мебинед императорро ҷавоб доданд онҳо он гоҳ ӯ ба онҳо гуфт он чи аз они император аст бояд ба император баргардонда шавад ва он чи аз они худост ба худо аз шунидани чунин ҷавоб онҳо бениҳоят ҳайрон шуданд ва бо ҳамин ҳолат аз наздаш рафтанд худи ҳамон рӯз баъзе аз саддуқиён онҳо аз нав зиндашавиро инкор мекарданд به نزد عیسی آمده به وی چنین سوال دادند استاد موسی در قانون به ما چنین نوشته است که اگر کسی زن گیرد و فرزند ندیده از عالم گذرد برادرش باید زنی او را به نکاح خود درآرد و فرزندانی به دنیا آمده را همچون نسل برادری مرحومش بیداند اینک با ما هفت برادر بودند و کلانیش زن گرفت اما فرزند ندیده از عالم چشم پوشید он гоҳ бародари дуюм бевазанро ба никоҳаш даровард баъд бо бародари дуюм сеюм ва то ҳафтум бо ҳамаашон айнан ҳамон ҳодиса рӯй дод оқибат зан ҳам вафот кард пас рӯзе ки мурдаҳо аз нав зинда мешаванд вай зани кадоме аз ҳафт бародарон мешавад охир ҳамаи онҳо ӯро ба занӣ гирифта буданд исо дар ҷавоб ба онҳо гуфт шумо хато мекунед чунки на мазмуни навиштаҷотро медонеду на қудрати худоро зеро дар рӯзе ки мурдаҳо аз нав зинда мешаванд онҳо зан намегиранду шавҳар намекунанд балки мисли фариштаҳои осмон мегарданд дар бораи аз нав зиндашавии мурдагон бошад магар гуфтаҳои худоро боре ҳам нахондаед ки гуфтааст ман худои иброҳим худои исҳоқ ва худои ёқуб ҳастам او نه خدای مردگان بلکه خدای زندگان است مردم این سخنان را شنیده از تعلیمات او در تعجب ماندند وقتی فریسیان شنیدند که عیسی صدوقیان را با جواب خود زبان کوتاه کرد یک گروه شده آمدند و قانونشناس از بین آنها برای آزمودن عیسی چنین سوال داد استاد بگویید کدام قانون شریعت در جای اول می ایستد ایسا جواب داده گفت قانون اولین و مهمترین چنین می باشد که خداوند خدای خود را باید با تمام دل و جانمان و با تمام عقل و هوشمان دوست بداریم دویومش هم مانند آن هر شخصی را که نزدیکی ماست باید مثل خود دوست بداریم این دو قانون اساس تمام شریعت موسی و گفته های پیغمبران است. هنوز که فریسیان جمع بودند، عیسی از آنها پرسید، شما درباره مسیح یعنی تعیین شده خدا چه عقیده دارید؟ به فکرتان وی از نسل کیست؟ از نسل شاه داوود جواب دادند آنها. او باز پرسید، پس چرا خود داوود با تأثیر روح مقدس او را خداوند خوانده است؟ охир довуд гуфта буд худованд ба худованди ман гуфт то вақте ки душманонатро зери поят нагузорам аз дасти ростам бишин агар довуд таъин шудаи худоро худованд номида бошад пас чӣ тавр вай аз насли довуд шуда метавонад касе ба саволи исо ҷавобе дода натавонист ва аз он лаҳза дигар ҳеҷ кас ҷуръат накард ки ба ӯ саволе диҳад